laat daar nie 'n illusie wees oor die voortsetting van hierdie gemeente nie as ek na daai span daar byde kan kyk. Ek wil net weer vanmôre spesiaal 'n eh, welkom sê vir al die ouens wat van ver af inluister. Dit is vir my so lekker om die terugvoering te kry. Ek is nou die bevoordeelde ou. Ek kry die e-posse van ouens wat reageer van oral af en dit is baie baie spesiaal. En dankie vir julle insette ook, die ouens wat insette gee. Uh dit maak sommer net die, die die woord levendig en het bring somme nieuwe hoeken en nieuwe perspektieve, dit is baie, baie lekker. As iemand die woord het vir ons, wat ons graag luister vanmorgen. Goeiemorgen, ek het, uh, ja, hierdie week, ek weet nie veel van julle, ook, dit wat ons laas week ook oor gepraat het, hoe dit werkelijke realiteit in ouse leven is, en hoe die dinge kom, en, maar dat ons verder kyk, en verder sien, as die realiteit, die werkelijkheid, en dat ons in die gees, ons, ons, begin toespits op dit wat waaroor dit eintlik gaan en ek ek lees hom in 1 Korintiërs 4 ehm um, net uh oor dit wat ons ook laasweek gepraat het oor die openbarmaking van die kinders van God is uh, wat Paulus ook skrywe daar in 1 Korintiërs 4 praat hy van die dienaars ons is dienaars van Christus hy sê maar ons is die bedienaars van die verborgenhede van God dan sê hy dat dat hy hy, hy beoordeel homself nie En dan sê hy verder, ek is my van geen dinge bewus nie. Jy weet en ek sien net dat om 'n bedienaar van die verborgene te wees is om van niks bewus te wees nie in die vlees nie. Is om onbewus te wees van wat in die vlees aangaan. En uh dan eh, het ek ook Johannes 9 gelees wat hy daar van die blinde man wat hy praat daar ehm um, wat Jesus ek ek lees spesifiek 'n vers, net een vers wat ek wil uitlig daar. Julle ken die verhaal. In vers 39 En Jesus sê tot 'n oordeel het ek in hierdie wêreld gekom sodat die wat nie sien nie mag sien en die wat sien blind mag word. Jy sien en wat hy wat ek hierso sien is is om blind te word vir die vlees, om blind te word vir my vir vir die realiteit, vir die werklikheid, vir die goeie wat aanspraak maak op my gees op my hart uh om blind te word daarvoor en om te sien om te sien wat, wat hy vir my instol het en wat hy vir my het. Ek wil net een boodskap hier oor die licht vir ou Fali sê, die dreier sê vir hom, hulle is hier en hulle hoor het eerste vanmorgen. So hy moet maar kom keier, recht. Fali hulle luister daar in Centurion, sit hulle in die sondagochtende saam met ons in die dienst en is baie, baie lekker. Goed, ons het een belofte gemaakt verlede week en dit is dat ons die, die boodskap gaan klaarmaak of ons gaan, ons sal nooit om klaarmaak nie, ons sal om daarom so morre les, afgeëindig kry. Uh, ons het gepraat oor Galatius 5,25. Hy sê, as ons dier die geest lewe, laat ons ook dier die geest wandel. En toe ons nou begin na hierin kyk, toe sien ons maar, hier is baie meer om die lijf van hierdie woord, as wat ons dink. En onthou jy, ons het verlede week vir mekaar gesê, ons het drie groepe mense, ons het die wat in die vlees lewe, en dis ook in die vlees wandel. Dan het ons die tweede groep, wat in die geest lewe, maar nog in die vlees wandel, en dan is die mikpunt wat Paulus eh, vir die glaasjes sê, hy sê, as jylle in die gees lewe, laat ons dan ook in die gees wandel. En uh, so ons wil ons eindelijk bezig hou, somme net vir opsomming, ons het gesien in 1 Korinties 2 by vers 14, praat hy van die natuurlijke mens, hy sê, die natuurlijke mens neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want is vir hom dwaasheid, hy kan dit nie verstaan nie. Dis die vleesmens wat in die vlees wandel, maar so ons ons steur ons nie daar nie. Ek dink ons is verby daai plek. Maar waar ons mee vassteek baie dikwels in ons lewens is dat ons wel ons het God se gees genooi om in ons te kom woon. Ons het die woord van ons redding, die evangelie van ons redding het ons gehoor. Ons het dit aangeneem, ons het dit ons eie gemaak en nou het God se gees in ons kom woon. Dis deur hom wat ons roep Abba Vader. Maar nou dis net die begin. Die begin was wat Paulus gesê het in Romeine by vers 1, ek vermaan jylle dan broeders om, by die ontferming van God om jylle lichame te stel, een levende heilig aan God welgevallige offer. My lichaam, die tempel van Godse geest, wat hy geheilig het, het nou die offer geword, waarin Godse geest, ek het om nou beskikbaar gestel vir Godse geest om te kom inwoon. So Godse geest woon nou in my. Uh, en ons het een beeld gebruik daarvan, ons gesê, die volheid van die Godheid woon in Jesus lichamelik en ons het die volheid in hom maar nou gaan ons sien, die skrif gaan ons nou draai nie. Maar kom ons, kom ons haak nou eerst vir die oomlik daar vast. God sê geest nou in ons kom woon, en nou sê Paulus, maar nou moet ons nie aan die wereld gelijk vormag word nie, maar verander word die vernieuwing van ons denken, die vernieuwing van ons gemoed. En so, die geest wat ons ontvang het, ons het hierdie week in die woordskool daarna gekyk, skryf Paulus vir ons in Ephesians 1, hy sê, ons het die geest ontvang as die onderpand, as die onderpand om sy erfdeel te verlos tot lof van sy heerlijkheid. Die geest van God is die onderpand. In Korintiërs herhaal Paulus, Paulus is lief vir die woordkie onderpand, die woord Arabon. In 2 Korintiërs 1 herhaal Paulus dit, en hy sê, jylle onthou die beeld dat hy gesê het, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, die hart van die mens die opgekom het, het God bedink vir die wat om lief het. Maar God het dit aan ons door sy geest geopenbaar. En dan gaan hy aan en hy sê, maar hy wat ons vers 21 van 2 Korintiërs 1, hy wat ons saam met jylle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God wat ons ook verseel het en die gees as onderpand in ons harte gegeet. Hy sê, hy het die gees as onderpand in ons harte gegeet. So nou het die gees as onderpand, nou ons weet onderpand, die woord Arabon het ons gesê beteken, een voorskot, een deel van die koopsom, een deel van die waarde, as een bewys van dit wat kom. So die heilige gees in ons, die heilige gees in ons is een bewys van die waarde Van wat? Van wat er waarde? Jy sien, toe ons gekyk het na Colossense 2 vers 9, het ons gelees en gesê, in hom, in Jesus, woon die volheid van die Godheid, lichamelik. En toe sê vers 10, en jylle het die volheid in hom. En toe sê ons dadelijk, maar dit beteken, soos wat die volheid van die Godheid in Jesus geleef het, leef die volheid van die Godheid ons nou in ons. Wat was die volheid van die Godheid wat in Jesus geleef het? Dit was die teenwoordigheid van die Heilige Gees in hom, reg? En nou is die teenwoordigheid van die selle Heilige Gees in my en jou. So nou kan ons die aanname maak en sê, nou woon die volheid van die Godheid ook in ons. Maar dis nie wat Paulus sê. Paulus sê nie, Paulus beskryf het nie so nie. Hy sê wel, ons het die, het die Heilige Gees ontvang, met ander woorde, in die sin sê hy, ja, die volheid van die Godheid woon in ons, maar nou sê hy iets meer. Hy sê, en jylle het die volheid in hom, hoor jylle, so wat sê hy nou? Hy sê, hy is in ons of is ons in hom? En dit is waar oor het toen nou in verlede week gegaan het. Die in ons in hom of hy in ons? Nou, die hoop van die heerlijkheid is die hy in ons. Nou kom ons kyk, ons het dit gaan haal verlede week by um, Romeine 8 vers 19, wat gesê het, die hele skepping wacht met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Nou, hy het gesê die openbaarmaking van die kinders van God. Dit beteken nie, hulle moet gemaakt of geskep, hulle moet word nie, hulle is. Hulle is net die sigtbaar. My ander woorde, nou verstaan ons die arbon beter, want die heilige gees wil die kinders van God sigtbaar maak. Hy wil jou as kind van God sigtbaar maak. Hier sien ek en jy beweeg in die wereld, Ons is kinders van God, dit is een uitgemaakte saak. Maar sien die wereld rechtig die verskil? Sien die wereld rechtig wat gebeur? Is daar rechtige onderscheid sigtbaar? Jy sien nou die wereld wacht op die openbaarmaking van die kinders van God. Dat die kinders van God as kinders van God sigtbaar moet wees. Nie as net nog mensen. So as, ek wil amper dit so stel, as jy dier een mol stap, dan stap jy daar dier die mol en dan stap ek om mense dier die mol. Wat is die verskil? Die skeping wacht met reikhalsende verlange, dat die verskil sigtbaar sal wees, tussen die kinders van God, en die wat het nie is nie. Uh, Ina vraag my vanmorgen, die skrif van Malachi 3, wat hy sê, toe het die wat, wat die Heere vrees, by mekaar gekom, en hy het oor die Heere gespreek. Dit is nou min of meer wat ons doen, nee. En hy sê, en daar is een gedenkboek opgeskrywe, vir die wat die Heere vrees. Hy sê, en daar vanaf, uit die gedenkboek uit, sal jy sien, uh, weer die verskil tussen die wat die Heere dien en die wat om nie dien nie. Die kinders van God sal openbaar wees, en die ander sal wees wat hulle is. En, en wat is dit eindelijk? Wat is die gedenkboek wat opgeskrywe is? Ek sien het so, ek sê, God het sy woord gestuur. En as ek en jy binnen in sy woord is, dan is het asof ons ingeskryf word in die woord ons is ingeskryf, jylle verstaan, maar wat ek bedoel is, om saam te wees en saam te spreek en een te wees met God, skuif ons letterlik in die woord in. En soos wat ons in die woord inskuif, word die kinders van God in ons levens geopenbaar. Maak het sin wat ek sê. Goed, maar ek wil een beeld hierby gee, kyk mooi. Colossensie 1 het Paulus gepraat van een verborgenheid, ek haal al nou verlede keer as die lik van haar gaan hy het gepraat van een verborgenheid, en hy het daar in die verborgenheid gesê, hy sê, Christus in julle, uh, ons vertaling sê Christus onder julle, die Engelse vertaling vertaling meer correct, hy sê, Christ in you, the hope of glory. Christus in julle, die salving in julle is die hoop van die heiligheid. Nou die heilige geest dra die salving. So die salving wat binnen in ons is, ons het ons prentje hier geteken gesê, daar is die lichaam, daar is my sielsdimensie, en hier het Godse geest nou kom woning maak, Godse gees in my kom woon, en nou sê hy, die heilige gees verteenwoordig die salving, en die salving in my is die hoop van die heerlijkheid, is die hoop van die heerlijkheid. Maar wat het ons een klompie weke terug gesê oor hoop? Hoop leid in die toekomst. Wat wil hoop doen? Hoop wil geloof word. So die teenkant van geloof, of ek wil sê die, die conclusie, die uitloopsel, of die verloop van hoop, moet geloof wees, anders is het uitgestelde hoop, en uitgestelde hoop, sê die verkrif, maak jy hart siek. So wat ons wil doen is, ons wil hoop omgeskakel in geloof. So wat sou geloof wees? Geloof sou dan wees, dit wat Paulus in vers 28 sê. Hy het gesê, die Christus in julle, die salving in julle, is die hoop van die heerlijkheid. Hy sê, Hom verkondig ons, terwyl ons jylle vermaan en ons beuiver om jylle volmaak in Christus voor te stel. Nie hy in jylle nie, woorde waar begin hy. Hy sê, Christus in jylle is die hoop van die heerlijkheid. Maar hy sê, as ons bediening aan jylle klaar is, as ons bediening die verloop geloop het wat hy moes loop, dan gaan dit nie Christus in jylle wees nie, dan gaan dit jylle in Christus wees. Nou, daar is net een manier hoe dit kan gebeur. En dit is, as ons verander word dier die vernieuwing van ons gemoed, die paarskuip vol word, Jol 2.23 en verder aan, en Jol 2.28 waar word, dat hy sê, ek sal my gees uitstort op alle vlees, en Godse gees onbeperk uitstort, en ek en jy ons self bevind binnen in die gees, dan het die dag gekom, waar die kinders van God geopenbaar is. Dan het die dag gekom, waarvan Paulus praat in Romeine 8, hy sê, die skepping wag met ryk halsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Hy sê, want die skepping is aan nietigheid onderworpen, nie gewilliglik nie, maar terwille van die wat om onderwerp het. Hy sê, in die verwachting dat uh, die skepping ook vrygemaak sal word, hy sê, na die vryheid van die heerlijkheid van die kinders van God. My ander woorde, blaai gauw saam my Romeine 8 toe, kom ons lees in daar. Romeine 8, die vryheid van die heerlijkheid van die kinders van God. Want die skeping vers 20 is aan nietigheid onderworpen, nie gewillig nie, nie maar terwille van hom wat het onderwerp het. In die hoop, dat ook die skeping self vrygemaak sal word van die slavernij van vergankelijkheid, tot die vryheid van die heerlijkheid van die kinders van God. Met ander woorde, hier is twee goed wat tegen mekaar staan. Die slavernij van vergankelijkheid, of die vryheid van die heerlijkheid van die kinders van God. In die heerlijkheid van die kinders van God, word die slavernij finaal vernietig. Word die vergankelijkheid vernietig. Die finale oorkom daarvan sal wees met die laaste bassijn, wanneer dit wat sterflik is met onsterflikheid oorkleem moet word. Maar in tussentijd is daar een proces wat moet plaasgind, dat ons verander word in die vernieuwing van ons denken. So dat die vrijheid van die heerlijkheid van die kinders van God sigtbaar kan word, werkelijkheid kan word in ons levens, teenoor die slavernij van vergankelijkheid. Right nou wil ons vanmorgen daarna kyk, dis waar in ons gaan. So uiteindelik het ek die hele story gegee, en ek het het daarmee geëindig verlede week, die doel is om ons volmaak in Christus voor te stel. En dis die doel van die prediking. Daarom het hy gesê, hy het sommer gegee as apostels, profete, evangeliste, herders, leraars, hy sê, om wat te doen? Om die heilige stoet te ris vir die dienstwerk, totdat kom tot die volwassen man die mate van die volle grootte van Christus, die 4, 4. Hy sê, die mate van die volle grootte van die salving, die volle grootte van die salving is dat die salving my denken gevul het, oorgeneem het, en dat ek binnen in die... In die en nou goed, kom ons gee entree terug. Dan nou kyk jylle saam met my na die dilemma van wat baie van ons het, baie die meeste christene vandag het. Wat oprechte gelovig is, is wat die Heere dien, maar hulle leef in die geest, maar hulle wandel nog na die vlees. As jy kyk na Hebreus 5 bijvoorbeeld, Paulus sê, want hoewel jylle, by vers 11, hy sê, want hoewel jylle van weer die tyd leraars behoor te wees, het ek nog nodig om jylle met melk te voed en nie met vaste spuise nie. Hoor jy, Paulus sê, as jylle met vaste spuise gevoed was, dan sou jylle al hier kon gekom het. Hy sê, maar nou het ek nodig om jylle met melk te voed. Jylle begin, jylle is nog steeds by die, by die eerste beginsels, by die swakke eerste beginsels. Hy sê, onervare in die woord van gerechtigheid. Hy sê, maar hy wat um, wil jylle gauw daar na Hebreus 5 toe blaai? Kom ons kyk. Jylle is aan die blaai vanmorgen. Was dit nie? Gooi die goed nie op die muur vanmorgen nie. Vers 12. Want hoewel jylle van weer die tyd leraars boor te wees, het jylle weer nodig dat een mens jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en jylle het weer een behoefte aan melk in die vaste spuis nie. Nou sê hy, elkeen wat melk gebruik, is onervare in die voort van gerechtigheid. Omdat hy kind is. Maar hy wat waar vaste spuises volwassen is, mense wat geestesvermoens besit dier die gewoonte geoefen. Jy sien, geestes, wat is geestesvermoens? Wat is die verskil tussen die wat die Heere dien en die wat om nie dien? Wat is die openbaarmaking van die kinders van God? Is mense wat geestesvermoens besit, mense wat as die volwassen man in die mate van die volgroote van Christus leef, dan word ons nie meer die wille van lering rondgedrijf nie. Jy weet, een van die klassieke beelde vir my van hierdie, hierdie middelgroep wat in die gees lewe maar in die vlees wandel, is, is die klassieke wat ek wil noem die kerkwereld. En kom ons vat het nou sommer vandag, kom ons noem het by die naam, die sogenaamde charismatische vernieuwing. Die sogenaamde vernieuwing. Want as ek na die vernieuwing kyk, dan sien ek een wind van lering, na die volgende wind van lering, na die volgende wind van lering, na die volgende wind van lering. Dit is net vermaak na vermaak na vermaak. Ouwens het soveel tyd, hulle sit goeders en uitdink, wat nie skrif is nie. Wat vir die kostlikste is, as jy na Romeine kyk, wat Paulus sê, nou hoor ek, um, Lukas hulle sê vir my, hierdie groep ouwens wat nou gesê het, gerechtigheid was nou hulle springplan, nou moet hulle aangaan, nou moet hulle, gerechtigheid nou vir hulle die story gegeen. Maar kyk nou net bykie, kyk bykie wat sê, ons is in Romeine, jylle is nog in Romeine. Romeine 9, vers 28 sê, want hy, hy praat van God, hy volbring een saak, en verkort dit in gerechtigheid. Hy sê, hy volbring een saak, en verkort dit in gerechtigheid, omdat die Heere een saak wat verkort is, op die aarde sal doen. Nou die woord, wat hy sê verkort, hy, hy volbring een saak, en hy verkort dit in gerechtigheid. Die twee woorde, ver, volbring en, en verkort, is die woord soenteleeuw, hy herhaal om twee keer, hy sê soenteleeuw, soenteleeuw. Soen is die intensieve vorm, telos, is om het af te handel. God sê, die afhandeling van die saak, is een gerechtigheid. So gerechtigheid sê die begin nie, hm. gerechtigheid sê einde. Hm. Oor mooi, gerechtigheid is waar oor dit gaan, want buiten gerechtigheid sal volgens niks nie. Buiten gerechtigheid, vertaan jy, gaan ons altyd vasthak, ek sal nou vir julle wees, hoekom, hoe makkelijk is dit om te gaan vasthak, in die ou goeders, as ons nie gerechtigheid verstaan nie. En dit is my te kostelik, die, die is juist die ouwens wat sê, ons gaan nou verder, wat weer terugval nie weten. Wat weer terugval in een situasie waar mense oor mense heers. So dit, dit is te kostelik hoe die goede werk. Um, ou Louis stuur vir my een beeld, dit is nou my broer daar onder in die kaap, wat ook geluister het, en ek hoop hy luister, so ek neem aan, hy luister vanmorgen weer. En ek wil nou sommer sy preek preek. Hy vat hier die beeld, hy vat 2 Korinties 3, 18 en Romeine 3, 20, en hy vergelijk die twee met mekaar. Nou, onder julle Romeine 3.20 het gesê, want dier die wet is die kennis van sonde. 2 Korinthus 3.18 het gesê, terwyl die bedekking van die lees van die wet opgeruif is, maar waar die geest van die Heer is, is vry, hy sê, en terwyl ons met die onbedekte gezicht soos in een spiel die heerlijkheid van die Heer aanskou, word ons van gedaante verander na die selle beeld. Dier die wet is die kennis van sonde, maar sonder die wet, kyk ons met die onbedekte gezicht soos in spiel, sien die heerlijkheid van God, ons word van gedaante verander na die selle beeld. So sien jy wat het gebeur, wat het die wet gedoen? Ons het hier paar weke terug gesê, die wet het die, het die siekte gediagnoseer, maar geen behandeling aangebied nie. Want dier die werke van die wet sal niemand voor God rechtverig wees nie. So, al wat die wet gedoen, vir ons kennis van sonde gegeen. Nou het ons groot geword met die wet, onbillik so, ongeldig so, onthou net, ek en jy was nooit onder die wet nie. Die wet het opgehou, die wet is gesoen teleeuw, toe gerechtigheid gekom het, hy sê, hoor mooi wat sê die skrif, hy sê Romeine 3.20, hy sê, want dier die wet is die kennis van sonde, maar nou, vers 21, word die gerechtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet nie profete daarvan getuig. So jy sien, toe gerechtigheid inskop, het die wet gestop, of er kan so sê, toe die wet stop, het gerechtigheid inskop. So jy het een van twee, jy het of wet of jy het gerechtigheid. Jy kan kies. So jy is of terug in die wet, dis weer die ander evangelie. Paulus het gesê, weet jylle betover om een ander evangelie gehoorzaam te word. Ek het veel die evangelie van gerechtigheid gegee, en toe kom jy ingesmokkele valse broeders, en ek kom bring jylle weer onder die wet. Sien jylle die beeld van die twee evangelies? So nou verstaan ons, waar leeg gerechtigheid? So wat ons sien is dit, die gevaar van die middelgroep, wat in een sin in my en jou leven ook nog werk, waar ons leef in die geest, Ons is kinders van God. Ons bedoel het oprecht. Ons dien die Heere. Maar, ons is onder die misleiding van die wet. Onder die misleiding van die vijand, wat die wet in stand probeer hou, so dat hy ons in die vlees kan laat wandel. Want as ons nou die wet doen, as ons nou die wet doen, om waardigheid voor God te hee, om waardigheid voor God te behou, dan beteken het is nie meer geloof nie, dan is het werke. En as het werke is, dan het ons gekanceleer, dat die enigste werke waarmee ek en jy die saligheid beherwe, is die werke van Jesus Christus. Goed, so, so kyk nou wat gebeur. Nou, as ek, as ek met my bezig is, as ek met my bezig is, in plaas van met hom, dis wat ons probleem is. Maar wat is die wet? In die, onder die wet, onder die oubedeling, is ek met my bezig. So wat het die wet gedoen? Die wet het vir my gewaas hoe ek lyk. Wat doen gerechtigheid? hy wees my hoe God lyk. Sien jylle? En as ek met een onbedekte gezicht soos in een spiel, die heerlijkheid van die Heere aanskou, wat gebeur met my? Ek ontdek dat ek ook soos God lyk. Want dit kyk na my stand en nie na my wandel nie. Ek gaan nou, ek gaan hier so hierdie ding uitvee. Ons is ons nou klaar met hierdie vleeswandel en vleeslewe. Kom ons maak twee kolomme hier. En ons sê, hier het ons die wet, Romeine 3, 20, En hier het ons gerechtigheid. 2 Korinthians 3, 18. En as ek met een onbedekte gezicht soos in een spiel, die heerlijkheid van die Heere aanskou, wat gebeur met my? Met die wet gaan het oor my, ek. En nou gaan kyk ek na die wet, en die wet wees vir my, hoe lyk ek? En wat sê die wet? Die wet lees, wat lees die wet? Die wet lees my wandel. Is my wandel volmaak? Ja. Die antwoord is nee. Hoekom nie? Sê jylle vir my, hoekom is jou wandel nie volmaak nie? Nee, vergeet van jou nou, parat van my nie. Kom ons vat van my vanmorgen. Hoekom is my wandel nie volmaak nie? Wat skort? Hoor, hier is nou gegons in die plek. Ek weet nie of ek gemakkelijk is daarmee nie. <laughs> right, ok, my wandel is nie volmaak nie, omdat, het lyk my, my, die bieren wat die naast aan my bly, die meeste te sê nie, die, Right, uh, die, my wandel is nie volmaak nie, omdat ek nog met Christus in my is, daar is nog een stuk hoop. Ek is nog nie volledig ingesluid in Christus nie. Die proces is nog aan die gang om veranderd te word in my denken. En daarom kom my wandel nog kort. Maar jy sien, nou is ek en jy klaar met die wet, ons verstaan dat Jesus, hy die vereistes van die wet volbring. So, maar, maar wat ons doen, ons neig elke keer, ek en jy, wat van beter behoor te weet, om wandel te beoordeel. Nou kom ek vir jou beeld gee. My stand, wat Jezus vir my verdien het aan die kruis, is die gerechtigheid van God. Hy het hom sonde gemaakt, so dat ons kon word die gerechtigheid van God in hom. So my stand is die gerechtigheid van God. Dit sluit in my alles wat Godse geest gedoen het. Maar ek sien dat hoewel die stand sê, ek is onskuldig, ek is onskuldig voor God, sien ek in my wandel, sou jy skuld op my kon plaas in my wandel, want my wandel is verseker nie perfect nie, reg? Maar God sê, aan hulle sondes en oortredinge sal ek nooit meer dink nie, hoekom sê God so? Hoekom sê hy so? Omdat hy vooruit reeds daarvoor betaal het, dit verreken het, so dit is ook afhandel, so daarom kan dit my nie weer skuldig maak nie, so as ek na my wandel kyk, sien ek skuld. As ek na my stand kyk, sien ek onskuld. Sien jy die beeld? Nou kyk nou net na die twee kante. Kyk ek, kyk ek na my wandel, vergeet van die wet vir die oomlik. Ons is mos nou klaar met die wet. Ons verstaan ons die wet volbring. Maar nou kyk ek, sonder dat ek besef, ek kyk na die wet, kyk ek na my wandel, en wie wat, ek is weer onder die wet. Nou kyk ek mooi, in my wandel sien ek, of my stand is, ek is genees, maar in my wandel sien ek symptome van siekte. Is jylle met my? ek wil jy met die twee losmaak van mekaar, in stand, het daar door sy wonde vir jou geneesing gekom, is ek en jy klaar genees, in stand, voor God is ons genees, maar in wandel, in die praktijk, is daar symptoom in ons lichaam, reg? Goed, so nou, kyk nou mooi, as ek dus kyk na die symptoom in my lichaam, waarna kyk ek? Ek kyk na my wandel, reg? As ek in my wandel kyk, waarna kyk ek? Ek kyk na die wet. So sien jylle. As ons dus nou kyk na die, die essentie wat hier ingesluid is, ons gesê, dit wat ingesluid is in die kruis, in gerechtigheid, is die essentie wat ek en jy nodig het om te oorleef op hierdie planeet. Beskerming, geneesing en voorsiening. As ons hierdie drie goed het, dan kan ons oorleef. Maar as ons dit nie het nie, dan gaan ons vroegtijdig dood. Recht? So ons het beskerm, geneesing, voorsiening nodig. Maar ons sien in gerechtigheid, is beskerming, geneesing en voorsiening ingesluid. Stem jylle saam? Dis alles, hoeveel beloftes? In hom? Ja en amen. Dis afgehandel. Maar hoor net wat sê, in hom is die beloftes. Ja en amen. So waar is beskerming en geneesing en voorsiening voltooi? In hom, nie met hom en ons nie. Hy is lang al in my, maar die beskerm, geneesing en voorsiening is nie voltooi in my leven nie. Hoekom nie? Omdat ek nie in hom is nie. So in hom, sien julle hoe begin hierdie in hom nou vir ons verander? In hom is al die beloftes ja en hom amen. So dis waar jy en ek gaan om dit te laat, laat gebeur. Maar kyk hoe belangrik is dit vir my, as ek dus focus op my beskerming, my geneesing, my voorsiening, waarop focus ek? In stand, is ek beskerm? Is ek genees? Is daar vir my genoegsam voorsiening? in wandel is daar nie. So let ek op die gebrek in voorsiening, beskerming en geneesing, waarop let ek? Ek let op die wandel, en ek plaas myself alweer onder die wet. So, wat ek dis wil sê, as het oor my gaan, en my behoefte, want nou, ek sê hierdie goed nie veroordeel het nie, jy moet het baie mooi hoor, as het oor my en my behoefte gaan, is ek eindelijk bezig om onder die wet te beweeg. Maar as het oor hom gaan en sy behoefte, dan is ek weg van myself. Dan is ek vry. En nou, kyk mooi, terwyl ek na my wandel kyk, sien ek een tekort. Ek sien die skuld, en ek sien frustratie, want nou staan ek in wacht, ek staan in wacht dat die Heere vir my iets moet doen, God moet my beskerm, hy moet vir my voorsien, hy moet my genees, hy moet hierdie goeders doen, en ek raak al hoe meer gefrustreerd met hierdie saak, ek raak al hoe meer gefrustreerd met God, want het gebeur nie, en hierdie spiraal word al sterker, sterker, sterker, want ek kyk al hoe meer na my tekort en my gebrek, ek kyk na die half leeg glas in plaas, ek kom al vol sien, dis die dilemma wat hier gebeur, en, en jy sien, uit hierdie skuld situasie kom daar vrees. Want nou sê die vrees, uh, wanneer is het my beeld? Ek wil julle een beeld gee. Kijk gauw saam met my na Colossense 2. Kijk waar begint Paulus. Hy sê, en julle, vers 13, Colossense 2, 13 is julle daar. Hy sê, en julle wat dood was, dier die misdaad en onbesneerheid van julle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt, deurdat hy julle al die misdade vergeef het en die skuldbrief teen ons wat met sy insetting ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim met deurdat aan die kruis vast te naal. Nou, wat hy daarmee sê, is hy sê, in die kruis het hy dit alles hanteer, het hy vir ons volmaakte stand gegeen. Skuldbrief met sy insetting en sy verordeninge wat ons gehandig gesind wacht, wat gesê het, jy skuldig, het hy gekanceleer, hy het dit uitgedelg deurdat aan die kruis vast te naal. Hy sê, nadat hy die overhede en machte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardoor oor hulle getriomfeer het, hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy die overhede en machte uitgeklee en in die openbaar oor hulle getriomfeer? Door die wet te volbring. Door die straf van die wet te vat. Door elke ding wat die wet oor ons gebring het, elke vereiste van die wet na te kom, so dat die, die sonde geen kracht meer sal heen. Omdat die Paulus sê in 1 Korinthus 15, daar aan die einde, hy sê, die kracht van die sonde is die so die wet geen vat meer op hom het nie, en toe hy dit volbring het, toe die wet volbring is, toe die, die vijand geen meer wettige aanspraak op die vernietiging van die mens nie, en nou is hy na hem uitgekleed, en wat toe gebeur, na hy daai prijs betaal het, na die straf gedraad, wek God om met kracht uit, dier die opstanding uit die dode, hy sê, en daarin het hy hulle toe nou uitgekleed, hy sê, laat niemand julle dan, vers 16, oordeel, laat niemand, let alone jouself, laat niemand jylle dan oordeel, hoor nou, met betrekking tot fees, of nieuwe maan, of sabbat nie. Nou luister ek na hierdie, na hierdie eh, nieuwe, nieuwe wind van dering, die messiaanse jode, moet hulle sabbatte, en hulle daar in tye, in goed wat hulle waarneem, en honderde en duisende kinders van die Heere misleid met die ding. Hoor wat sê Paulus hier, hy sê, laat niemand jou dan oordeel, in spuis en in drank, of met betrekking tot feest of nieuwe maan of sabbat nie. Wat is al die goed, spuis en drank en nieuwe maan en sabbat, al die gebruike wat die jode gehad het. Kan jy sê, wat was dit? Wat een skadewee is van die toekomstige dinge, maar die lichaam boort aan Christus. Een skadewee van die toekomstige dinge. Maar ander woorde, die, terwyl die wet en die profete daarvan getuig het, die nieuwe maan en die sabbate, die wet het getuig van die gerechtigheid wat moet kom, maar nou die gerechtigheid gekom, mense, Nou die gerechtigheid gekom het, is daar goed klaar. Is dit afgehandel? Sien jy, ons kan nie nou weer daarna toe teruggaan nie. As ons daarna toe teruggaan, dan gaan ons terug na die ander evangelie wat Paulus' vervloeking noem. Nou gaan hy aan, hy sê, laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie, al sou hy een behaai en nederigheid en verering van engele en indring in wat hy nie gesien het nie en sonder oorzaak opgeblaas wees dier sy vleeslike gezindheid en nie vast aan die hoof nie, uit wie die jylle lichaam dier die gewrugte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word, en so met godelike groei groot word. Hy sê, kyk mooi, as ek nie vasthou aan die hoof nie, wie is die hoof? Die hoof is Jesus. Wat het Jesus kom doen? Jy sien, as ek wil terugkeer in die wet in, dan kanseleer ek die hoof. Dan kanseleer ek Jesus' hoofdskap. So, wat ek vir julle wil wees, hoe makkelijk ons in hierdie middel area vastval, omdat ons na die verkeerde goed kyk. Daar is nog een skrif wat ek met julle, o, nee, kom ons gaat aan, ons maak hier nie klaar. Hy sê, as julle dan, vers 20, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wereld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wereld lewe? Asof julle nog na die vlees wandel, hoor jy mooi, in die wereld lewe, na die vlees wandel. Hy sê, waarom is julle nog asof julle in die wereld lewe, onderworpe aan inzettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? Almal dinge wat dier die gebruik bestem is om te vergaan volgens die geboeie en leringe van mense. Wat alhoewel dit een skyn van weisheid het, een eie sinnige godsdienst en nederigheid en gestrengheid, is mooi goed, is nederigheid, gestrengheid in die vlees, is fantastische goede in lichaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Hoor jy so die ouwens pak hierdie wette en hierdie gebruike, pak hulle op hulle, En dit het geen waarde nie, sê Paulus nie. Al wat hy doen, dit versadig die vlees, want jy sê nou, ek die Sabbat en jy nie. So I'm a little bit holier than thou. Hoor jy? Come on. Hoor jy? Nou sit ons weer grade en vlakke in hierdie ding. Ek wil nog een skrif wees. Uh, kyk na Filippense 3. Net een, een boek terug van Colossense af. Filippense 3. Paulus begin by Filippense 3 en dan vertel hy van al die goeders van die wet. Hy sê, ek was een fariseer van die fariseers, eh, onberispelik wat die wet betref. Hy sê, ek was uit die stam van Benjamin, een Hebraer uit die Hebraers, besnui op die achterdag. Hy sê, ek het al die krediete gehad. Al die krediete. Hy sê, maar ek het het as direct beskou. Hy sê, my nakom van die wet, van die sabbate en die nieuwe maanden en die goed. Hy sê, het ek as direct beskou, om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus te verkry. Kennis van Jesus Christus. Kijk mooi, die wet geef ons kennis van sonde. Maar as ek die wet los, dan krijg ek kennis van Jesus Christus. Wie was dit, is verhouding. Want solang ek onder wet is, solang ek myself beoordeel onder my wandel, staan ek met onvrijmoedigheid ver weg. Maar die oomlik as ek weg is daarvan, en ek kyk na hom met een onbedekte gezicht, raai net wat sien ek, ek krijg kennis van hom. Wat is een kennis? Dis nie kennisname, dis nie inzicht, dis inzicht ook, maar wie wat is dit? Dis verhouding. Dis intieme kennis dis om verhouding met hom te hee. Goed, nou gaan hy aan, hy sê, waar is ons in Filippense, hy sê, vers 18, want baie, van wie ek jylle dit dikwels gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vijande van die kruis. Paulus sê, toe ek vastgehoud aan my wettiese beginsels, toe ek vastgehoud aan my fariseerskap, was ek een vijand van die kruis. Toe ek die volgelinge van Jesus vervolg. Hy sê, baie vandag is bezig, om as vijande van die kruis op te tree, en wie wat? Ek en jy kan deel daarvan wees. Besef jy die oomlik, as ek myself weer in my wandel gaan beoordeel, dan tree ek op sy vijand van die kruis. So ek kan nie een vinger wees na iemand anders doen nie. Ek sien hoe makkelijk doen ek het met myself. Ek sien hoe makkelijk doen ons het met mekaar. Die neiging is daar, is, hoekom? ons is so geoefen, en dat die ander dag gesê, ons is so geoefen daan om het op die manier te doen. Ons tree op as vijande van die kruis, hy sê, hylle, hoor net wat, wat gaan hy aan, hy sê, hylle einde is die verderf, hylle God is die buik, en hylle eer is in hylle skande, hylle bedink aardse dinge. Hy sê, want jylle burgerskap is in die jimmel, van waar ons ook as verlosser verwacht, die Heere Jesus Christus, wat ons vernederde lichaam, die, die gebreke wat daar nog wel is in ons wandel, wat ons vernederde lichaam, hy sê, van gedaante sal verander om gelijkvormig te word aan die verheerlikte lichaam, maar dit is nou lichaam, nee, dit is ons vernederde lichaam tot in gedaante sal verander om gelijkvormig te word aan sy verheerlikte lichaam volgens die werking waardoor hy ook alles aan homself kan onderwerp. Met ander woord, hy sê, daar gaan een dag kom wat hy die vernederende lichaam, die lichaam wat in verganklikheid onderworpe is, gaan omdraai, dit gaan hy doen. Maar in tussentijd kan ek my gedagtes, dit is my funksie, kan ek my gedagtes verander. En die essentie van die verandering van gedagtes is om my te vol met woord. Wat er woord? Die gerechtigheidswoord. Maar die gerechtigheidswoord laat my nie kyk na my, sta, na my wandel nie. Laat my kyk na my stand. Want jy sien, as ek met onbedekte gezicht na hom kyk, dan sien ek om vir wie hy is. Ons het verlede week begin, of wanneer het ons begin, ek weet nie, ergens, het ons begin met 1 Johannes 3 en hy het gesê, ons weet dat as hy verskyn, ons aan hom gelijk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Hy sê, en elkeen wat hierdie hoop het, reinig homself soos hy rein is. So wat gebeur hier? As ek om begin sien soos hy is, wat doen ek automatisch? Automatisch reinig ek myself sy rein is. Hoe? Hoe gaan ek en jy oor die sonde hekkie kom? Door dit nie te bedink nie. Door dit nie kracht te gee nie. Kom ons kyk nie, ek wil, hy ons my na paar skrifte kyk. Eh, uh, Galatier 5 vers 16 het gesê, maar ek sê, sê Paulus, wandel dier die gees, hier kom hy, wandel dier die, as ons na die gees lewe, laat ons na die gees wandel, hy sê, wandel dier die gees, dan sal jylle nooit die begeertes van die vlees volbring nie, hy sê, want die vlees begeert in die gees, en die gees in die vlees, so dat jylle nie kan doen wat jylle wil nie, nou wacht mykie, wat is die vlees? Is dit jou lichaam? Luister mense, kyk mooi, kyk hoe die vijand ons in een strik geleid, Ek en jy het groot geword om, om te bekleid tegen ons vlees. Paulus skryf, niemand het ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voet en koester dit. Ephesians 5, vers 7, 28 daarom. Hy sê, hy voet en koester sy eie vlees. Ons het nie een strijd met ons fysische vlees nie. Wie waarom het ons vertrijd? Ons het vertrijd met die wet. Dis vlees want as ons na ons wandel kyk, is ons met die wet bezig. Ons sê ons is klaar met die wet, maar ons is nie. Nie so lang ons na ons wandel kyk nie. So, so lang as wat ons focus op ons wandel is, gaan ons tekort sien. Wat ons nie wil heen nie, wat skep het? Negatieve geloof, eindelijk vrees. God ons nie geest van vreesachtigheid gegeen nie. So jy sien, uiteindelik gaan dit alles daar om die geest van vreesachtigheid die negatieve te kanseleer en te vervang met die positieve. Kijk mooi, as ek met God bezig is, vergeet van my behoefte, vergeet van my uh, voorsiening, beskerming, geneesing vir die oomlik. En sê, Heere, ek kom na u toe, want in u is in elk geval geneesing, beskerming, voorsiening. So ek, ek hoef my nie langer te besteed daar nie, ek het verlede sondag gesê, jou geneesing, jou beskerming, jou voorsiening is vir God een ernstige saak. So ernstig het hy sy sien daarvoor gegeet. Nou sê hy, as God dan sy eie sien nie gespaard het nie, maar om vir ons allemaal oorgegeet, sal hy ons ook nie alles saam met hom uit genade skenk nie. So, dit is afgehandel. So, waar, waar is my jou focus? Is my jou focus om die geneesing, die voorsiening, die beskerming te onttrek? Jy sien, ons het al baie so gepreek, ons het al baie dit vir mekaar gesê, ons moet dit nou kan, kan onttrek. En daar is een beginsel in die ding, maar ek wil vir jou sê, daar is iets groters. Iets groters is om te sê, jyre, dit is die plan vir my, dit is die droom vir my, ek hou my nie langer bezig daarmee nie, dit is in die kassie. Ek is nie heel dag, ek wil jou iets sê, ek is nie heel dag bezig om te loop en somme te maak en sê, is my presentatie hoog genoeg, is my puntetelling hoog genoeg, my M-telling vir die matrieks, is my M-telling hoog genoeg, dat ek hemel gaan maak nie. Ek doe dit nie meer nie. Ek is nie benauwd daar oor nie. Dis vir my afgehandelde saak, ek bekommer my nie meer oor hemel nie. Want om hom te ken, is hemel, so ek sta. So hemel is, is, is vir my, dit is nie een ding waarover ek my een oomlik verknies nie. Waarover, waarover gaan dit? Dit gaan oor die lewe, om die openbaring van die heerlijkheid van die kinders van God, die vryheid van die heerlijkheid, wat vrygemaak word, word op hierdie aarde. Die hemel kom hierna, ek is, ek is in, in die plek. So, verstaan jy, waar staan ek en jy oor hierdie saak? Nou, as ek nou na hierdie ding kyk, dan sê ek, heren, maar as as ek dan nou nie my meer bekommer oor hemel nie, hoekom moet ek my dan bekommer oor iets wat soos hemel afgehandel is? My voorsiening, my beskerming, my geneesing. Ja, ek het Godse naam, ek gebruik sy naam. Ek is ingeoefen na, dier die gewoonte geoefen, dat sy naam is, die naam wat by elke naam is. Dis wat oor die engele geactiveer is. Ek beleid sy naam. So daar goed werk. Maar besef jy wat ek nodig het, is om my myself te oortuig, of om by die plek te kom, dat Godse woord my oortuig. Ek wil hier ons na nog een skrif kyk. Hier is nog een belangrike skrif. Ephesians 4. Ja, hier is hy. Ephesians 4, vers 22 sê, is jylle daar, dit is een belangrike ene, ek wil jylle met ommerk. Hy sê dat jylle wat die vorige levenswandel betref, die ouwe mens moet aflee, ek wil nou jy mooi luister, jy moet jou wakker wees. Hy sê die ouwe mens moet aflee, wat dier die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Die ouwe mens moet aflee, wat dier die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Wat sê die woord? Wat sê dit vir jou? Nou moet jy jou verstand inspannen ou, Joseph Prince sê, bring your brains along when you come to church. Nou goed, wat sê hy so? Hy sê, ons met die ouwe mens kan aflee wat dier die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Nou kom ons kyk mooi, die verleiding, sien jy, maak van verleiding een persoon, wie is die verleier? Is die duivel. So die duivelse aksie is die verleiding, verleiding, verleiding. Reg. Nou wat begeer die duivel? Wat begeer die die wat steel slag en verwoes? Hy begeer steel slag en verwoes, reg? So hy begeer, kom ons vat 'n beeld, siekte. So die verleiding begeer siekte. Nou kyk wat gebeur met ons. Nou word ons gebombardeer met die statistiek. Een uit soveel, elke soveel vrouwens krijg borstkanker. Een uit elke soveel mans op die ouderdom krijg prostaatprobleem. Een uit elke soveel is dit. Een uit elke soveel is dit. Hier, hier, is, nog, hier is nog een babiekie. Hier is klein Kari vanmorgen bij ons. Oor Kari was ook die, die lijn getrek van haar, haar downstelling was rocket hoog groot krisis, hier is Kari, sy is so perfect soos morgen deelig. Sy is die ginsgenoot van die Heere. Nog een, waar is klein Katie, Katie het ek hier gesien, sy is ook hier. Katie en Kari, hier is hulle al twee, like my, hy moet met die kaal begin. Right, maar wat ek wil sê is, die begeerlikheid van die verleiding, hy sê, ons moet hy sê, ons moet die ouwe mens aflee, wat ten gronde gaan, weens die begeelikheid van die verleiding, die verleiding kom sê, ons moet siek word om dood te gaan, die verleiding sê, my kans is soveel om kanker te kry, die verleiding sê, soveel is my kans vir hartafval, die verleiding sê, soveel is my kans vir haardek, hoor jy wat sê die verleiding, hoor jy wat sê die begeelikheid van die verleiding, Nou kom die verleiding en hy bombardeer ons, hy bombardeer ons, hy bombardeer ons met hierdie goed. Elke dag soos hy nie sluister, nog een plaasmoord, nog een, nog een ding, nog een uitspraak van Malema, nog nog van hierdie goeders, hoor jy, so kom die verleiding, en die verleiding sê, ek het jou, ek het jou, ek het jou. En wat sê ons? Hy sê, word veranderd dier die verneming van julle denken. Want jy sien, as ek kyk na hierdie begeerlikhede van die verleiding, dan kyk ek na die statistiek, my statistische kans om siek te word, om beroof te word, om besteel te word, om gehydek te word, al die goeders, wie man, dan kyk ek. Kyk na my behoefte en my wandel. Hoor jylle? Raai wat gebeur met my. Ek kyk daarna en ek sê, ek wil dit nie heen nie. Wie wat is dit? Dit is negatief. Ek, een negatieve begeerte. Wie wat is dit? Dit is vrees. En as vrees oor my werk, dan sê, God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar een van kracht, liefde en een gezonde verstand. Die drie loop saam. Kracht, die naam is Godse kracht. Godse plofkracht, wat daai kanseleer. Die kracht wat Jesus uit die dood opgewek het. Liefde, die geloof wat dier die liefde werk. Want die liefde van God word in ons hart uitstort. Hier kom die, kom die verdrukking, hier kom die benauwdheid, hier kom, hoor jy, die begeerte van die verleiding? Ek wil nou net om het makkeliker te maak, sê die begeerte van die verleier, dan lees ons om raak. Die begeerte van die verleiding het ons nie verstaan nie. Want as ons sien die verleiding kom van die verleier af, dan sien ons die vijandse begeerte is om jou siek te hee. Maar hoe krij jou siek? Hy moet jou hier siek maak. Hy moet jou in jou kop siek maak. As hy, jou in jou, as hy die saad kan saai in jou kop, dat hy kan siek word, dan is hy siek. En hier is elkeen van ons wat hier sit, in een meerder of mindere mate, sit onder die aanslag van hierdie ding, wat sê, wanders my beurt. Kom aan mense. Nou sê ons met vernieuwing word, dier die vernieuwing van ons gemoed. Maar luister, die stats is daar, mense. En meer en meer, die, die statistieke word net al sterker en sterker en sterker teen my. En hoe ouder ek word, hoe groter word die statistiek teen my. Voor wat is my verantwoordelikheid? Hoe word ek veranderd dier die vernieuwing van my gemoed? terug te gaan na die woord. Terwyl ek met een onbedekte gezicht soos nis speel, die heerlijkheid van die Heere aanskou. Luister, die heerlijkheid van die Heere. Die heerlijkheid van die Heere, sê vir my, hoeveel siekte is daar aan hom? Hoeveel gebrek is aan hom? Is hy onder hewig aan statistiek? Die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ek verander na die beeld. So wat statistisch vir hom bepaal is, is geld vir my. En as die statistiek 0 is, of Psalm 91se beeld, al val daar duisend aan jou sy en 10.000 aan jou rechterhand, dit maak 11.000. Hy sê, na jou toe sal het nie aankom nie. 0 uit 11.000. Terwyl ons na, na hom kyk, en sy statistiek, hom aanskou, sy die heerlijkheid van die Heere aanskou, dan kom die statistiek van die Heere, kom na my toe. En dit is een 0 uit 11.000. So as jy dan nou verder dink aan siekte of aan hijack en beroof, dan staan, staan ek en jy in een statistiek van 0 uit 11.000. Ok? Hoor jy waar gaan ons heen? So wat is my jou verantwoordelikheid? Is verantwoordelikheidswoord. Meer woord, as wat ek op sondagochtend hier kan kry. Of ons te gaan by woordskool. Hier is nie genoeg die mense. Wat ek nodig het, is om hierdie woord te lewe om saam met Jeremia te sing en te sê, toe die woorde gevind is, het ek hulle opgeheed. Want dit was een vreugde en een vroelikheid vir my hart. Om by plek te kom, dat Godse woord, een vreugde en een vroelikheid vir jou hart is. Omdat jy besef, sy naam, is oor jou uitgeroep. Wat, wat, het, wat het met Jeremia gebeur, toe hy uitroep, die naam is oor my uitgeroep. Luister, wie wat, Jeremia was die aankondiger, van die oordeel oor die volk hy was die aankondiger van die ballingskap, wat dier Nebuchadnezzar so kom. Hy was die een wat gesê het, groot moeilikheid vir julle, stets is teen julle, julle woon in Afrika. Nee, jy weet waar hulle gewoon het, right. Maar ek wil jou sê, Afrika is makker as Israel, verseker. Wie van julle wil, het al gedink om te emigreer Israel toe? Definitief veiliger hier is daar. Hoekom lyk het so? Hoekom denk julle lyk het so in, in die beloofde lande? omdat die mense van die beloofde land, daar geen openbaarmaking van die kinders van God nie. Hoekom nie? Want ons sit onder die wet. En wat my te kostelik is, dat die kinders wat, van God wat vrygekom het in Suid-Afrika, en hier die vryheid is, hulle klim op een aeroplein, hulle gaan na die, na die beloofde land toe om ook onder die wet in te klip. Ten hoe koste, verstom my. Ek het nie een probleem as jy wil gaan kyk wat daar lyk en langs, ek het sê maar nie gaan loop, of in die, in, langs die dooie see gaan stap nie, want as jy langs die dooie see gaan stap, gaan jy sien, jy gaan daar twee plekke kry met die naam van Engendi en Eglaim, jy het nou die dag af van gepraat, Isiegel 47, nou Engendi en, en Eglaim le langs die dooie see, die dooie see is dood mense, maar wie wat sê Isiegel 47? Hy sê elke plek waar die dubbele stroom kom, hy sê daar, by Engendi en Eglaim sal een skoonmaak plek van net te wees, vanweer die menigte van visse, Hy sê, jylle weet hoe, hoe ver leed die dooie see onder see vlak. Wie, wie kan vir my sê, wie ken is dit? Dis duisend meter onder see vlak, leed die dooie see, daar is geen uitloop nie. Hy sê, dis vir die sout bestem. Daarom kan jy in die dooie see drijf, jy les in hom, en drijf jy boe, sonder om te skop of te roer. Want die sout hou jou boe. Hy sê, maar selfs vir die dooie see, hy sê, by Engedi en in Neglaim, daar sal dit een skoonmaakplek van het te wees, vanweer die menigte van die visse, waarvan praat hy? Praat hy van die dooie see? Praat hy van die see van openbaring, die see, wat hy van, praat, praat hy van die mense, wat in hulle massas, in hulle massas gaan inkom, waarvoor, wanneer, wanneer die kinders van God geopenbaar word, wanneer die vryheid van die heerlijkheid van die kinders van God sigtbaar word. Maar wat gebeur in my, jou, jou leven? Wat is die dubbelstroom? Die dubbelstroom, is wanneer ek en jy ten volle oortuig is van wat God sê. Ondou jy Abraham? Abraham was hierdie onvrugbare, daar was geen vis nie, in sy leven nie, klein visies bedoel ek. En, en wat gebeur, toe die dubbele stroom kom, toe Abraham ten volle oortuig is, dat God by macht is om te doen wat hy gesê is, toe hy saamstem met, die, met wat God sê, hy die God gegloe, wat die dinge wat nie is nie, roep asof hulle bestaan, toe hy sê, Heere, ek gloe hier, toe hy genoeg tyd in die woordspan, dit het om 24 jaar gevat, mense, wat oor ek sê, sondagochtend en woensdag aans te min, en net wat slip toe is, helemaal te min, wat ons nodig het, ons het nodig om in die woord te sit, vast wees in die woord, dag na dag, dag na dag, Ons kan mekaar hier kom bemoedig op een sondagochtend, maar wie, dit is net, dit is een kersie op die koek. Dit kan nie vervang. Die ergens wat jy persoonlik maak, wat elkeen van ons maak, om te sê, jyre, ek kom sit om in die spiel te kyk en nie te sien nie. Wat gebeur? Abraham het na 24 jaar die dubbele stroom deurgebreek. Het Abraham sy gedachte in lijn gekom. Nou skryf Paulus vir die Colossense. Hy sê, my gebed vir julle is, dat jylle vervol mag word met alle weisheid en geestelike inzicht. Weisheid, geestelike inzicht, geestelike inzicht, soenesis, die woord, twee strome wat saamvloeit, dubbele stroom. Waar die val en oranje by Douglas by mekaar loop, verloor die val sy identiteit, dan word het net oranje. Waar ek in Gods denke by mekaar loop, verloor my denke hulle, hulle identiteit, word Godse denke, wie wat het gebeur nie. Dis nie kitspap nie, dis nie dis nie een klap van die vinger, dis nie oornag nie, wie wat, dis een proces, waarin ek my in die woord vind. Maar weet jy wat gaan met jou gebeur, en dis vir my die goeie nies. As jy hierdie ding gaan gryp, en jy gaan dit begin sien, jy gaan sy heerlijkheid begin sien, en wat ek dis vir jou wil sê is, die sleetel vermoorde, is wanneer jy gaan, om sy heerlijkheid aan skou, los jou na een kant, los jou behoeftes, jou tekort, jou gebrek, los dit een kant, sê ek sê dit een kant, sê jyre, jy sal gaan voor, ek kom na jy toe vir jy, ek kom soek jy vir jy, vir jy hart nie, vir jy hand nie, en wie wat gaan jy sien, jy gaan sy gedaante sien, en as jy sy gedaante sien, gaan jy sien wat gaan daar gebeur, hy gaan al hoe meer van sy heerlijkheid openbaar, en jy gaan al hoe groter begeerte daarvoor kry, en geloof gaan inskop, want jou begeerte gaan jou wil activeer om te sê, ek neem die van op besit, ek word deel hiervan, en jy gaan ingetrek word, en jy sal oor jou skouwer kyk en sê, waar is dit nou, waar is die symptome nou, waar is die goed nou, waar is die goed wat by jou dreig het, waar is die aansla, waar is die malemas, waar is die redetoosters, waar is die wysheid van die wereld, en die Heere sê, ek maak jou die kop, en nie die sterk nie, dit is afgehandel mense, Ek hoef nie ter die Heere toe gaan en sê, Heere, maak my toch die kop nie. Heere, sê ek, my mind is opgemaak oor jou. Jy is die kop. Maar kom na my toe. Kom kyk, wat gebeur. Al wat moet gebeur, is die openbaar maak van die kinders van God. As ek met een onbedekte gezicht, soos in die spiel, die eerlijkheid van die Heere aanskou, ontdek ek, dat ek net so lyk. En hoe meer ek kyk, hoe meer ontdek ek myself, hoe meer sien ek myself. En as ek myself kan sien, soos God my sien, dan sê ek, dan is ek onantastbaar. Dan het het waar geword, die woord wat Jesus gesê het. Hy sê, die overste van die wereld kom. Hy praat van die overste van die wereld. Hy sê, die overste van hierdie wereld kom, en hy het aan my niks nie. Hy krij nie vat op my nie, hoekom nie? Ek is soos een stikkie seep in die bad. Hy kan nie vastgevat nie, die salving is te veel. En dan kom Johannes en hy sê, hy wat God lief het, bewaar omself en die boosheid, geef vat op my, hoe bewaar ek myself? dier meer vitamines te drink, is goed om vitamines te drink, mense. Wie bewaar ek myself? Dier die vitamine van die woord, die oud gesê, as net een pil, dis die kostpil. As ek hierdie pil drink, as ek hierdie pil drink, dan, sê ek jou, is ek bezig om verander te word in my denken. En die begeerlikheid van die verleiding sal geen rol verder meer in my leven speel. Amen, ek dink dit is genoeg. Ek dink ons het dit afgehandel. Is jylle met my? Ek wil jou, ek wil jou aanmoedig. Ek wil, ek wil jou nie los nie. Ek wil jou aanmoedig met die ding. Gaan maak ergens om in die speel te kyk. Gaan bring jou self vir die punt. Wie wat ons die grootste krisis? Ons het oor al die jare het ons in kerke gesit. Ons na boodskap geluister en uitgestap. En na boodskap geluister en uitgestap. Hier is nie een boodskap om uit te stap nie. Hier is een boodskap om op te treed. En as, as jy dit kan, as jy by die punt kan kom, te sê, jyre, elke keer, elke keer, of sê, as daar een frustratie, as daar een ongemakkelijkheid, is daar onvrede, as daar een vrees in jou kom, weet jy, weet jy, jy sal weer onder wet, jy weet, jy is met wandel weesig. Dis dan om hierdie gedachte gevangen te neem, volgens 2 Korinthus 4, en te sê, jyre, ek kom na jy toe vir jy, want by jy is die fonteine van hy. Prijs die Heere, Vader, ek dankie, Dankie vir die kostbaarheid van die woord vanmorgen. Dankie Heere dat die een stroom is daar. Die een stroom vloei. Die plan, die droom vir ons is bekend. Die stroom vloei. Daar oor hoef ons geen twyfel te heen. En dat ons net nodig het om na u toe te kom en die u stroom te, toe te laat om my te gryp en in te sleep en saam te voer. Ek eer u daarvoor. Dankie Heere dat dat dit moendlik is, dat dit doenbaar is, dat u nie vir ons, ons iets onmoendliks daar gestel het nie, maar u dit juist binnen ons bereik geplaas het, dat u vir ons die onderpand gegeet, die geest gegeet, wat ons in hierdie dinge lei, om ons te bring, dat u geest in ons met jaloersheid begeer, om ons in te lei in die volle waarheid, so ons in u gevind kan word, so dat hierdie plom beloftes wat u die droom oor ons het, dat hulle in u gestalte vind, soos dat ons in u ons leven vind. Ons eer die vermoorde, in Jesus' wonderlijke naam. Amen.